อาตานาติยปริตังบทต่อ สักกัตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปาทวาสะเพทุขาวปสเมตุเตสักกัตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปริลาอุปสมนังธรรมเตเจนะโสตินานาสันตุปาทวา สัพเพพยาวูปสเมตุเตสากตวาสังขรตนังโอสทังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังกเตเชนสโสตินานาสันตุปาทวาสัพเพโรกาวูปสเมตุเตนาติเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัเชนะหุตุเตชยั มังคารังนาทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโหตุเตชยมังคารังนาทิเมสรนังอันยังสังกัวเมสรนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะโหตุเตชยมังครังยังกินจิรตนังโลเกวิสติวิวิทังปุตุรตนังปุทธสมังนาติ ตัสมาโสธิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิจติวิวิทังปุถุรตนังธรรมสมานาติตัสมาโสธิภวันตุเตยังกินจิรตนังโลเกวิจติวิวิทังปุถุรตนังสังฆสมังนาติตัสมาโสธิภวันตุเต